Kembali tim Cimat punya cerita dengan judul Bingung Lengalas Alas Telogo Set Suwengi dikirimkan Jam Tempe dan Pak Dakit Dusun Kaliwatu Papringan Dukoh Kidul Kecamatan Ngasem Ujunegoro. Sore kui aku jan semayan marang Pak Dakit Arab mek kayuning Telaga masuk resort wilayah Suruan. Aku jan telepon Pak Dakit. Halo Bro, ayo mek kayune Telaga Set. Nek kono kayune gedhe-gedhe, petugas alase nek bengi ya jarang kontrol. Aku banjur budha lewat etane kayangan api. Tekan Telaga Set wanci dan maghrib. magrib Aku karo Pak Dagit ngenteni rodok peteng nek arep negor kayu. Banjur wis peteng aku negor kayu, suarane mak grup pacai ning nggon pisan. Mari pacak aku banjur arep mulih. Tapi kok aneh. Angger melaku mesti tekan panggonan pacak meneh sampai bolak-balik ping limo. Aku karo Pak Dakit banjur leren. Pes jan leren dhisik aku kesel. Yo ket mau aku yo kesel. Aku banjur ngadeg perkara aku kudu biol. Yo jan nang kono. Dadak maning ngarepku enek telogo ombone ora katrah, isine bet setok. Saumpama ditumpakno kolte tak bet mencep. Batinku apa iki sing diarani alas telaga set kiduling grogolan. Aku banjur mlayu kondo marang Pak dagit. Ayo ngalah, ayo ngalah panggonan, Ket. perkarane kene akeh demete. Aku banjur ngalih ning sorwit pilang. Wite gedhe banget. Wong-wong kono ngalani daerah Siweran Gua Banteng. Songko dhuwur wit enek barang ciblok suarane mak gedebuk. Aku dadi merinding campur wedi. Saka dhuwur wit tak wasi onok sing gelantungan koyok wong utan utawa ketek rupane ireng karo greng-greng saka dhuwur wit. Koyo enek wong nguyuh kracak-kracak suarane banjur ngisor tak delok ya ora ana sing teles. Aku arep melayu tapi rasane abot banget Koyo enek sing ganduli. Awakku limpek kaya ora duwe tenaga. Aku banjur ndobrok ning nggon ae. Arep brok-brok ya ora iso. Cangkemku kaya ana sing bungkem. Ning ngarepku ketoke akeh wong liwat kating sliwer. Aku banjur ora sadar sampai ngimpi. Pak Dakit yo nunggone aku terus sampai sadar. Krungu swara pitik malas padha kluruk, manuk-manuk padha ngoceh ning wit-witan, aku lagi iso sadar. Rukur kowe wis tangi jan, perkara kowe dek bengi ora sadar-sadar. Aku banjur cerita marang Pak Dagit, ning kono aku dipethuki wong tuwek kaya topo ning sorwit kepoh gedhi, ning siwuran gua banteng. Wong tuwa iku diungkeri ula. Aku dipeseni marang wong tuwa ki mau. Kowe aja seneng negori kayu alas. Aja ngrusak alas. Pongko bakal akeh musibah. Eling, kue sih duwe anak turun Kesakno anak turunmu besok panceling siwuran gua banteng sering bingung no wong ceritane wong wong kono mergoning kono akeh dedemite disik ceritane enek wong mek kayu bingung budal esok sampai esok lagi iso mulih iso metu soko kono ditulungi wong perhutani mergoning kono yo enek wit hoyot minang sing dijogo wong tuwa mangkane sering bingung no wong Wis jan ayo mulih awake dhewe. Dalane ngulon terus kilo, butule teko kayang api. Pesenku hati-hati nek ning alas siwuran buah banteng. Akeh wae maca donga ben gak dibingungno demit kono. Cerita saka aku sakmene wae jan tempe Pak dagit, dusun Kaliwatu papringan Dukuh Kidul Ngasem Bojonegoro. Salam buat penggemar jimat milem kasmirin Tasi Darus Sokram Kasim Budiono Karnolan Jugi bersama tim Cimat Au!